Borion ar ôl, gan Gwenyn Nefydd. Cysglyd a ddwym, fy dyffrym, yn y gwely, crychion gynnys y cynfas, ein olion wrth i ni sifflo i'r gegin. Dwylo wir tynner ar boliau meddal, chwaraeim fel par briod, cwtio, wrth i'r coffi steinor mwgiau, a'r baran llosgu yn arafter gwawr. Dawn modriau o gwpanau coffi, a ffriodim tost a jam a menyn, yn greu olion ar ein wyfusau ar bwrth. Ymddeheirid ti am y llynast, cysan fel taliad, blasaf yd a siwgr melis, a fy maddiwn y tŷ yn ffodlon. Bysedd yn tracion holion o ddoi. Ni allai dy gari fel rhaeg priod, Bert, ond ni fasai'n clirio'r bwrth. Cadwaf yr olion, ond boreion ar ôl.